All right. Babalik pa tayo para sa part 2 na Doggy Podcast. Maraming salamat pa rin, Dagsak. Sobra appreciated, pare. Tingin ko nga, bitin ng tatlong oras eh. Super sa, bitin yan din. Sa, sa sobrang daming... Super, yung mga kwento, ganap. I mean, sa side ko lang naman na kwento to eh. I, like I said, dun sa ano natin kanina, um, speculation yung iba to sa mm. Venus Wise, gano'n. Hindi natin talaga alam kung totoo yun. Ay, eh, kwento na kwento sa akin eh. So, Uh-oh. ayoko mag-take ng risk dun. Yeah. Um, Tsaka, ano naman eh, di na rin ma- nagmamatter pa rin kasi tagal na rin nun. Mm. Di natin, wala na siya. Uh, tignan mo naman kung gano'n nakasuccessful ngayon. Yes, and happy, happy, happy, happy ako para sa kanila. Oh, naman. Honest. Um, yung nagawa nila, roadmap na nagawa nila, success na nagawa oh. nila. I'm oh. super happy para sa v talaga. And, mm. Ando din yung barkada ko, si Tori. Um, so, so, <laughs> super, uh, alam naman yung Tori, super happy ako. And never ko silang, tatrash talkin na personal is always about Mobile Bro, Legends. Okay, speaking of Venus Wise, yun nga, uh, like I said, di ba? Mm. Si Coach Shep din, dapat sa amin din. Um, Anong season to? Season nung season 9. Yung kay, ay Coach Pau ata, season 9. Season ah, kakatapos 10, lang oh. ng ano, M3. Oo. Um, de, nung li, bago siya lumipat sa Onyx, sa Indo. Ah, okay, okay. Ito okay. yun. Kausap ni ng next play si Coach Yeb. Okay. Kausap ko Onyx mismo. Mm. So sa akin, ang inoper sa akin ng Onik, Coach Yeb, tapos tatlong player. Ng Onik? Oo. If ever kukunin ko si Coach Yeb, kasama tatlong player. Okay. Sabi ko, hindi pwede. If gusto kong kunin si Kyrie, pati si Coach Yeb. Okay. Ayaw nila. Oo. Sabi ko, okay, si Coach Yeb, pwede ba? Coach Yeb na lang buyout. Kailangan pagin yung tatlong player. Ayun yung nasabi ko sa vlog. Now, Oo, nasabi mo. Ito yung, nag, ano eh, hindi nagkaintindihan eh. Si, ah. si, si ah. next play, kausap niya si Coach Sheb. So, sabi ko, sabi ko sa next play, kanino ka maniniwala? I mean, di naman maniniwala, kanino ka ano? Sino ba may hawak ng contract ni Coach Sheb? Mm. Si Onik. Onik, di ba? Mm. Um, tapos, nag-message si Coach Sheb kay Renny J na, ano yung sinasabi ni Dogs, ganyan, ganyan. Sabi ko, Renny J, tol, kasi alam ko nag uusap uh, ah, si next play pati si Coach Sheb. Hindi ko alam yung pinag-usapan nila doon. Pero kasi kausap ko si Onik. Mm-mm. Ayun eh, yung offer nila sa akin, which is... Ah, Onik PH ba siya? O oh, siya, oh, o ano, ano? Sa, sa Onik PH yung kausap mo? English yung usapan namin eh. Ah, na, hindi, hindi Tagalog eh. Okay. Hindi nakakaintindi ng Tagalog. So, I think Onik ano yun? Intern, Indo. Mm. So, ayun yung ano, yung parang na-win lang ako. So, hindi natuloy kay Coach Shep. At doon namin nakuha si Coach Pau. Nag, ang recommendation ko pa noon, kunin na namin si Del Vitog, si Del De Luz. Oo. Ayun yung ano ko. If ever papipiliin ako ng coach, Del De Luz. Oo. Eh, madami na na-prove. Na hmm. Ang ah, hmm. nag-apply nun si Chester, ang dami nag-apply na coach. Si Del Dilo, Del, uh, sabi ko, ayun talaga, ayun yung gusto mm. kong kunin na coach. Sabi ko, proven and tested. uh Nagtaka ako, but di naman ah, not against Coach Pau. Ah, si Coach Pau, iba na yung nagating niya ngayon. Oh, super, no. M5? M5? Mm. Grabe, di ba? I'm, I'm super happy for him. Uh-huh. Um, pero yun, sa akin lang talaga, if gusto mo kasi mag-breakthrough dito sa Philippines, kailangan mo talaga ng versatile na coach, versatile na pray, player, mm. versatile talaga lahat. Like, oh, yeah. super galing talaga. Kasi, putya kung, ano eh, para tayong <laughs> class S na bansa pagdating sa Mobile oh. Ah. Legend eh. So, para makapag-compete ka sa mga class S na kalaban dito sa Philippines, kailangan mo din na class S na coach, kailangan oh. mo ah. din class, class S na, na back-end, kailangan oh. mo. Ayun talaga eh. Ayun talaga hindi eh. Na, hindi, hindi pwedeng basta-basta. lang. Oo. Oh ma ano, na-mention mo ya ba dun sa V-Wise din? Ano bang, ano bang re, ano bang, ano kayo ngayon? Estado nyo ngayon ng V-Wise? Kasi syempre, mag, magkaka-org pa nga kayo ngayon. Eh. Tama ba? Magkaka-org ba nga ba kayo? Hindi, hindi, Tier 1 pa rin sila. Eh, pero yung may ano kayo, di ba? Ah, oh, wala. Ano lang yun. Nagkataon lang na, na, na, na nagre-represent na, na, na, kayo nung oh, oh rival. sa, sa, sa Team Payaman. Ay, sa, ah, sa rivalry. Rivalry, oh. Hindi, wala na ako sa rivalry. Ah, pero sa oh, TP Fair, okay. nandun sila. Nandun na ako. Nag-usap naman I mean, um, si Tori nakita ko, nag-usap naman kami, mm. chill. Oh, goods goods naman kayo. Oh, wala naman. Na, Pero may, may time na mainit kayong ano. Hindi, never kong pinersonal. Hindi ko alam sa side nila, never kong ah. pinersonal. Um, sa akin kasi, uh, para sa akin, kahit di na sila nag-ML, gusto ko maging relevant pa rin talaga sila. Kaya binabanggit-banggit ko minsan pangalan nila. Mm. Alam mo yun? Parang, okay, okay. Andun pa din. Yeah, tsaka ano, eh, respect talaga sa, oh, na, respect sa nagawa nila sa scene. Super laking respeto sa dalawang mm. yun. Like yung ginawa nilang meta, mm. yung ginawa nilang achievement. Ah, eto nga nakakatuwa eh. Di ba dati nung sabi ko 10% lang yung chance nila manalo? Oo. Um, pag alam nyo lang. <laughs> In-interview din kita. Uh, ah, din, uh. Eh. uh, eh, ah, ano tol, inutos din sa akin yun. Ah. Yes. Okay. <laughs> Pero sa akin, kinuko yun kasi hype yun eh. Like, pag walang kontrabida, walang bida. Oo. At that time, doon na nagde-decline si Mobile Legends. Okay. So, kailangan ng interaction at that side. Mm. Alam din yun ni Tori. Alam yun ni Tori. Mm-mm. Alam yun ni Tori. Inutos lang sa akin para may interaction and hype. Totoo. Sumama diba? pa kasi... Si Zap na nga ba sumama nun? Hindi, hindi. Hindi pala, iba pala. Oh, tapos iba ngayon, pala yung kay Sapno. Oh, oh, tapos ngayon, tinitigan na nila si Venus Wise, yung ibang content creator, hindi, hindi sumasabog ng ganun. Di ba? Para, para sa akin, tapos na eh. Like, but, pa, di mo na sila kailangan tegahin pa kasi na-achieve na nila yun. Di mo pa na-achieve or oh. di nyo pa kayang ma-achieve. Yung kailangan mong ibigay sa kanila is respeto na talaga ngayon. And Totoo yun. That's point and no other conversation. Oo oh, nga. Period. No, erase oh. na. Yun na. At na sobrang agree ako diyan sa kasi parang ah, dumating na sa point na wala nang kailangan patunayan tong. Parang ano. Carl. Para si Carl, para wala si Pew. Oh, Pew, Carl. Oo. Wala wala nang dapat patunayan yung dalawang yun. Mm. An, yung anong opinion mo ngayon dun sa ano nila, pagpahinga nila? Ito. Oh. Happy ako para sa nila. Mm-hmm. I mean, in the end of the day, ganun din naman eh. Um, is either magpapahinga ka o magre-retire ka. Oo. Oh. Wala It's din. your choice. Mag, mag, magpa, magre-retire ka na sikat ka o magre-retire ka na lubog Mababa, ka na. Um, oh. May mga may, may mga ML player, asan na si Jeff Cutie forever? Wala na. Mm. Champion sila noon, wala na. Um sino pa yung mga ibang ano uh, mga ibang player na wala hmm. na? Ang dami. Mm-hmm. Super dami. Asan yeah. sila ngayon? Hindi mo alam. Yeah. Hindi That's true. Which is yung Venus Wise, andun pa yun sila sa level na influential. Kumik- influential sila, kumikita and nasustain nila yung family mm. nila, na-sustain nila yung kagustuhan nila sa buhay. And yeah. yeah. Oh, at nagagawa nila yung gusto nila sa ngayon. Ayun ah, yung ano. Ayun yung nagustuhan ko sa sa, tier, uh, sa blacklist. Ayun yung train lang i-break the code. Yung success na nagawa nun. Mm. Wala. I mean, like, I mean, oh. like, no talk. Oo. Oh. Ano talaga, eh, silence breaks everything. Na talaga, ang ganda ng ginawa nila. Eh. Like, yun na. Yeah. Champion ng M3, finalist M4. Oh. Nag gumawa ng meta. Mm. Alam mo yun? Parang, pag, pag, may, pag naisip mo eh, Estes, mm. pag naisip mo Hill, talagang automatic blacklist maisip yes. mo, no matter what eh. Yes. Which is, which speaks to their, uh, to their legacy at yung mm. impact na yun. Ngayon, etong ang nangyari sa career mo, Dogs, after nung nagpahinga ka, sikat na sikat ka kasi as a name sa ML. Oo. Pero ngayon, parang di ka na, bukod sa pagpunta sa MPL, uh, ah, halos, ano ka na, no? Di, masasabi mong di ka na masyadong nag, mahawak sa ML ngayon. Iba na yung mga priorities mo ngayon. I mean, sa, sa, sa kasi hindi naman sa iba yung priority. Sa akin, hmm. gusto ko magbigay ng opportunity sa mga tao. Okay. I mean, sa akin kasi, tol, pagka sinabi mo na um, usap ang pera, tol, wala na eh. Hmm. Nasa pasaga pa na ako ng buhay. Oo. Honesty. Honesty. <laughs> Oo. Si- A- honesty. Nandun ah. na ako sa stage na yun. Mm. Nasa stage na ako na ano. Ang gusto ko naman ngayon, bigyan ng opportunity iba. Oo. Okay. Yun. Pero hindi mo na, kasi ikaw mismo, sinabi mo dun sa kanina, pinag-usapan natin, para na-feel mo na may konting uh, responsibility ka na paingayin mm yung ML. At sinabi mo rin about dun sa bida kontra bida, ganyan. Mm. At hindi naman sa, I think admitted naman tayo, may konting dip dun sa viewerships ngayon. Hindi naman mm. konti, significant na dip sa viewership ngayon sa mm. MPL Season 13. Nung M5, umakyat talaga. Pero oh nung season 12, parang kinakabahan na kami, mga caster. Ganun, parang ano ba yung kailangan namin gawin. Tapos, uh, itong season 13, uh, ah, nakita natin yung viewerships. Although, as of recording, two weeks pa lang naman, tapos busy pa sa mga tao. Ang tagal din ng break. Mm. Pero noticeable na may pagbaba hmm. talaga sa usapan. Hindi hindi lang no, <laughs> hmm. sa title kita-kita eh. from uh-huh. natin ito ah. <clears throat> sabi natin pagkatapos nung Venus Wise. Mm-hmm. Kasi sila yung sabihin natin, nasa taas nun. Eh. Mm. Di ba? Papanoorin talaga. Oo. Umalis sila. Tapos, nandun si Yahweh, nag-champion. Mm-hmm. Stable yung ano. Tapos, nawala, nung nawala na si Yahweh, pabagsak lang. dahan-dahan, nakikita man. Mm. Tapos ngayon, nasa na tayo ngayon? 50,000 live viewer. Mm. Which is dati, nasa 300k. Mm. Yeah. That's, ano, um, 250% na bagsak. Oo. So talaga ano na siya? problem na talaga siya. Ah, prob- problem talaga. Ano sa tingin mo yung dahilan kung bakit ganun bumababa yung... Tatlo. Tat- tatlo. tatlo. De, joke lang, hindi tatlo, madami. <laughs> De, um, sa akin, first thing first, um, syempre, ano eh, culture natin eh. Culture. Uh, uh, um, here in the Philippines, uh, we love to dream. And mm. we, when we dream, we dream big talaga. Mm. Um, kailangan, kailangan talaga sa akin na, um, dito ko na-realize, dito ko natutunan, si Moonton, Pati si MPL, magkaiba ng prospect of ano, ng daan. Mm. May sagilin daan si MPL, may sagilin daan si Munton. Si Munton ang handle niya paano mag paano pa sabugin yung Mobile Legend game, na game mismo. game Tapos yung mga um, yung mga paano ba mag yung mga da, bagong lalabas na skin paano oh. ibebenta. Sa yes. MPL, si, siya talaga sa competitive scene. Sa sa pro. Sa, sa, sa pro. Now, sa, dito sa Philippines kasi tol, like I said, dream big, Filipino, we love it wala na yun eh. Mm. Naabot na eh. Hindi naman na, di naman na. Naabot na natin yung pinakamataas. Um, we are at the top of our apex talaga. Like sa pagdating sa mga Mobile Legend tayo na nasa mm. nasa tuktok. Um kahit sa laruan, sa, sa laruan. kahit ano sabihin ng mga Indonesian team diyan. Mm. Um kahit ano sabihin ni Mirko, uh, <laughs> and, and, men, wala na eh. Uh-oh end of the oh, end of the, end of the conversation four pag sinabing championships mm, tol, oh, four championship sa amin kayo kumukuha <laughs> ng ng, player. ng player um ano pa ang dami mm. like yeah coaches coaches oh, andun players coaches um, sa, ang, ang sa akin lang tol wala tayong amateur scene I, yes we have MDL Oof, oh. Ah, uh, ah, pag nag-MDL ka hindi ka na pwede sumali sa ibang tournament. Now, mm. si MPL din yung pumapatay ng mga maliliit na tournament as na si Just ML. Kung kaya nilang pondohan yan, bigyan ng sabihin natin na MG aman 200k. Man, ano yung mm. 200k? Like 4,000 USD o oh, eto, every month magpa-tournament ka, 50k prize pool, 50k pang sahod, or 150k, kung may bubulsa ka dyan, ah, bahala ah, na. Bulsa na kayo, bahala na kayo. <laughs> Juicy Lemon, eto 50k pang, et, bahala uh. na ah. kayo. Di ba? Like, ano ba naman yun? So, mabubuhay yung mga, ano, mabubuhay yung mga amateur team. Which is ngayon, ilan na lang amateur team. Mm. Nawala sa MDL, pati sa MPL. Wala na. Yun, um, napaka, na, ito, feeling ko kailangan na din pag-usapan to. Kasi isa ka rin naman sa mga nag-post about this. Ang dami din man hmm. din nag-agree sa'yo. Ang laking bagay na nawala yung ano, no, op, uh, amateur scene. Tsaka yung super, super laki tol. Super mm. laki. Kasi dun, dun, dun ka makaka-discover. Saan ka magdi-discover ngayon ng player? Wala. <laughs> MDL, supposedly. Yes, MDL. Oo. Pero... Saan matidiscover yung MDL? saan, matidis saan ka kukuha ng player coming from MDL? Oo. Ayun yung, ayun yung... I mean, yes, nakafocus sila ngayon sa collegiate, which mm. is super good kasi educational naman. Mm. Pero, iba... Hindi, hindi kasi katulad ng basketball ang Mobile Legend. Mm. Galing din na nagbabasketball ako eh. Mm. Okay? super laki ng benefits mo pag varsity player ka sa basketball. mm And hanggang ngayon, si esports, not Mobile Legends at all, esports is a debate if sports ba siya, uh, i-recognize ba natin siyang sports or not at all. Mm, yeah. Until now, it's a debate. So, mm. ayun lang sa akin. Yung, uh, uh, ano bang pwedeng nating mga, so, uh, solution dun sa ano dun sa amateur scene na yun? Ano ba? Open qualifiers, buksan ba ulit yan? Ganyan. Para sa akin, I mean, pag binuksan nila yung open qualifiers ngayon, sab kahit sabi na, ah, sa MDL. Ganun. Sa MDL or MPL, men, um, wala na eh. Wala na. Malay mo, unti-unti, i-workout ulit yan. I-workout ni Muntun, kailangan mm. niya magbayad sa mga influencer. I mean, let's be honest. Mm. Ay na, ayun naman talaga, kailangan nyo magbayad sa mga influencer. Oh. Tapos yung mga influencer na yun, mga impactful. Kasi mga influencer niya mga walang kwente. <laughs> I mean, I'm being honest ha. uh I'm being honest, to be honest. Di nila mm. kayo magpatunog, di nila kayo magano. ano ba naman yung, I mean, oh di ba? Puro na kasi ano ngayon, min, eh, puro show match na magkalaban yung mga... Hindi, <laughs> ang, sa, sa akin kasi, tol, kahit uh influencer ako, gusto ko sumasabay ako sa pro na yan, kaya nagbabata ako everyday. Sumasali ako sa mga tournament. Mm. Pag, pagka nakalaban ko yan, pag tinrash ko, kaya kong bit-bit yung bit. Yung kaya, bit-bit na bit-bit ko talaga bet look uh. ko. Alam mo yun? Lakang pa eh, men, taga, uh. G kung G. Ganun talaga. Hingingain kasi mga, ano, influencer. Mm. Di ba? Naintindihan kita. Wala nga ano, wala nga. Kasi noong time nyo, ang titindi sila, Reker, oh. imagine mo. May sariling team si Reker, oh. si Zapno, si ako. Si Chooks, nga, diba? ano, di I mean, pagdating sa katuan, nandun si Chooks. Oo. Oh. So, hindi na mawawala yun si Chooks. Pero yung, isipin mo, may, may uh, ito, Coco versus streamer. Oo. Oh. Contact creators versus X-Pro. Oo. Oh. Ayun yung mga na, ano, di ba? Si, tetrash talk kami nila ng brand dati, sila Rebo, ano. <laughs> future, kalaban sa future secured. Uh-uh. Testoan kami. Tapos pagkat nagkita mm. naman, inuman. <laughs> alam mo yun, pag nandun yung testoan, okay. yung hype, hmm. pagdating mm. sa ML, ayaw magpatalo. Dapat may ganun na, ano eh. Personality. Personality. Ulit, <sighs> Tingin mo ba ano? Ano ba 'yan? Parang natural ba 'yon o parang kaya mong panindigan 'yan? May mga tao bang natural? Kunwari ikaw, eh, personality mo. Binild mo ba 'yan o parang ganyan ka talaga? pagdating talaga tol sa competitive, basketball, League of Legends, Mobile Legend, competitive talaga ako. tol. Like, ayoko yung Nike. Oo. Kaka show match lang namin na, ni, ni Renny J sa Barako Fest. Eh, sinabi ko sa kanya, Jay, seryoso ha. Eh, <laughs> serious game tayo. Ayoko magpata. Ayoko, ayoko, ayoko, mata, ay, ayoko matalo ako. Lawpak eh. Magkalaban ba kayo? Magkalaban kami. Ah. tinuwan niya kami. <laughs> Siya nagdala, like ibang klase, super galing talaga ni Renji. Tuwan-tuwa ako. Pero sabi ko sa kanya, wag mo akong bibigyan ng ano, mercy. Oh, laban kong laban, min. Mm. Nauso na kasi yung mga ni, yung... Yung papawan mo. Oh, oh. <laughs> Hindi, sa amin talaga laban kung ah, laban. dikit kung dikit, wala akong pake kasi tekstoan kami pagkaan niya. Alam mo yung sasabihin ko, nag-M5 ka tapos binugbog lang kita. Ano ka ba? <laughs> Siyempre yung ego nun matatapakan. Uh, uh, At the end of the day, it's all about Mobile Legends. Yeah, yeah. Kamusta si Renny J ngayon? Uh, meron, meron ka bang chika dyan kung ano bang estado niya, ganap niya, ba't siya nag... Ay, di, nag, na-interview mo na siya about dun sa pahinga oh, niya, no? Basically, ano eh, mag, mag, mag, mpl talaga siya. Oo. Kasi hindi niya din... Al- okay. Ready, Jay, kung pwede lang sabihin ko to, sasabihin ko na. Okay, you know what? Sabihin ko na. Oh. Um, di, may, di ba may personal problem, family ah. issue, uh. family, family problem na asikasuin si Renny Jay. Um, so, hindi niya akalain na maayos niya yon agadan. Which is good. Which is, uh, oh. yun, masaya tayo doon. Ang prospect niya, at sinabi niya sa akin, pati ako, tansya ko doon, tula, ah, baka umabot to ng linggo, buwan. Pagkatapos, two days, three days lang, ayos na, <laughs> pak, tahi ka. Pasada na line lineup. Ah. Hindi siya na lineup. Okay, okay. Pero, congrats, naayos niya yung problema. Ngayon, si Renji, nagbabatak pa na. Ay, nako po, yun na, kabahan na kayo oh, lahat. Oh, so, <laughs> Kabayan. bumalik! Pag bumalik ang uh, bossing natin, maganda na kayo dyan. Kasi, alam mo, uh, pag-usapan na rin natin since topic na si Rene uh. J. Hindi ikaw ang unang kong pagsasabi na to. In fact, madaming best ko nasabi. Sobrang na-amaze ako sa ano niya. Improvement niya. Nung season 12 mismo, napakalimaw niya. Nung pagdating ng playoffs, nag-ibang level. Pagdating ng M5, God mode. God Yun, mode, grabe. Eh ba- bakit, ano ba namang secret nitong si Rene J? Di ko pa kasi siya nakaka, napapodcast eh. Pero plano ko nang tanongin sa kanya. Pero from you na matagal mo na siyang mm. kausap, mm. paano siya gumaling? Na, paano, ka, paano gumaling ang isang tao ng ganun, kabilis? Sa akin, ano eh, tatlo, eh, tatlong way. Ah, tatlo, tatlo. Mm. First thing first yung circle niya. Super ganda ng sistema sa blacklist. Like ah, honesty. Okay. The, the system is pretty good. And napakaganda, napaka-quality talaga. Nakausap ko din si Coach Bonchan. Mm. Diba? Super ganda ng quality ng ano nila. Um, coaching staff, back end, pati ng mga player. Mm-mm. Tapos, second is super tal... Eto, mag... Di ko alam kung talented si Renji, pero three months siya hindi mag-ML. Bumalik siya after a week, super galing niya kagad. Mm. Ang dali niya mag-adapt, yon Ang dali niya mag-adapt. Kasi wala, sa totoo lang naman, walang talented naman talaga na Mobile Legend player eh. Sabi natin, <laughs> ah. di, wala talaga. Di, uh, tama naman, tama naman. Sabi natin si Carl. Uh. Di ba, multiple champions. Mm. Bago siya umabot doon, nagbatak siya ng ilan months. Uh. Il, ga, ga, season 2 pasok na siya. Uh. Galing siyang Finesse, Omega, Bren. Bren. Ilan Echo. season yun. Mm. Bago Tagal siya makuha no? ng champion. Mm. So, nag-practice siya na matindi. Um, Kyle, ganun din. Mm. Si Ogwen, ganun din. Galing oh, kay k Din. Wala pa yung sa MPL ha, amateur. Mm. Process, process, process. Mm. Hanggang ngayon, siya sabi na talented talaga nito. No, hindi, mm. hindi naman sila talented man eh. Oo. Tinagabaho lang nila. Siguro may innate na diskarte, tapa, oh, mga ganun. Oh, Siguro oh, mga ganun. Ay, Pero, ay, ayun yung ano, kasama, ay, ayun yung sabi natin pwedeng talent nila. Pero oh. yung talent nila magaling mag, mag-ML. hindi yung <laughs> talent. Hindi naman pinanganak na magaling. Oh. Mag- uh, <laughs> magaling, magaling kasi nag-practice ng todo. Yeah. And would you say na ganun ang personality ni Rene J. Yes. Dati kasi ano eh, top 1, top 1 global siya eh. Mm. Tapos, Oh, yung show, yung show niya, di ba? Ready mm. J to. Yung Pati yung <laughs> ano, top, top, top 1 siya. Nung kin, ano, dat, bago siya kunin, nasa Evos siya. Nasa squad siya ng Evos. Um, kaso, nag-message siya sa akin, ang dami spam. Talaga? Oo, oo, top 1 siya global at, da, at highest star sa Philippines. Tapos star pa nun, eh, star pa. Tapos kinuha ko siya. Yun, Uh, una pa, una post five tank. Nasa team siya ni Lebron dati. Tapos kinausap niya ako. Hindi niya daw kaya yung team niya doon kasi ang toxic. Lumipas siya sa akin, MLO ako. Ginawa ko siyang XP, tapos nagpalit, binigay ko isang tang, ano namin doon. Yun, I mean, uh, pero super talented. I mean, talented in a way na ang galing niya mag-adapt. Ayun uh, yung talent niya yung mag-adapt. Okay. So, ano yung pangatlo? May, ano, sabi mo yung Ay, yung pangatlo, system. yung pangatlo, yung pangatlo. Yung system ng blacklist, tapos yung adaptation niya, yung pangatlo, pumuso si Renegade talaga. <sighs> Stig. Puso talaga. And alam mo, sobrang visible yun dun sa ano sa paglalaro niya nung mm. M5 talaga. Tsaka nung playoffs actually mm. nung season 12. Maganda uh, maganda ano natuwa ako na sinabi mo kasi parang yun yung naramdaman ko din kay Rene Parang gusto niya manalo. Alam mo yun, may mga player na makita mo pa lang yung paglalaro nila, alam mong gusto ng manalo. Mm. Ganun siya. So ngayon, uh, okay naman na okay naman na yung personal problems niya. Okay na 'yun. Oo, solve okay na. naman, solve na. Solve na. Wala siyang problema ngayon, wala I siyang mean, bit-bit. Siyempre, may mga maliliit <laughs> na problem. I mean, di ko alam doon pero yung main main issue niya naayos okay. na. Pero di ko na alam alam, alam ngayon if may ah. nagdagdagan uh, na problema. Oh, well, oo. oh So ngayon, ang, ang alam lang natin, nagbabatak na muli si Rene J. Oo, nagbabatak. So, sobrang exciting. Ayan. Um, eh, anong opinion mo naman doon kay, ano, kay Yawi doon sa pag, eh, pagpunta niya sa ibang bansa? Tagal ko na alam. Tumawag uh, pa ka ah. sa akin. Nung, ano, nandun sa kwarto, boss, di, tignan mo. Nasa boot, uh, bagong team boot bootcamp ako. Ako lang mag-isa sa kwarto. Pagka ah. ganun nyo, <laughs> Nasa Indo ka, no? Kanya, <laughs> paano mo nalaman? Kagsi naman. Sabi ko, tan, bakit? Ano? Sabi niya, di boss, di ganyan yan. Sabi ko, ano, pad mo ako tinawagan. Wala akong makausap, boss, di ganyan yan. Talaga na homesick siya. Sabi uh. ko, ah. gag si Yahweh. Um, pwede ko pakita sa dito yung... May, sige lang, sige lang, sige lang. Pag, ano, pag ah, transparency. Oo. Ah, ito, ito, ito. Tol, napakol ka. Ay, okay na ba? Start okay na, na okay na. Tol, napakol ka. Bagal wifi. Eh, ito yung nag-uusap na nakita ko na sa Indo na siya, di ba? Sabi Pero hindi niya alam na alam mo. Hindi uh, niya, hindi alam niya na. Sinasabi-sabi niya sa akin noon. Tapos al- nalaman, nung nakapagkaganon niya, Nasa Indo na siya. Tapos ah. eto sa niya, bagal wifi mo, boss D. Ingat, boss D, miss Sabi ko, Yahweh, dito kami ha. Pag kailangan mo kausap or ma-homesick ka, isang call mo lang. Love you, ingat ka dyan. Sabi niya, love you, boss D, Omsim. Lagi mo message si mama mo, alam mo na hindi ka kaya matiis nun. Lagi mo message para di mag-alala. Oh, boss D, kaya ko to. Salamat, boss D, love you. I- ibang klase kay Yahweh para sa pangarap tayo, ta- tayo na. Proud na proud hmm. ako sa'yo. Yun. Ayan, okay. Sige, And kino-confirm ko guys. P- pwede mo mapakita dun sa, ayan, ayan. Ano? ayan. Ano? May, may pula pa naman, di ba? Oo. Ah. Nag-record pa naman. Yan. Okay. So, anong, ba, so talaga na homesick lang siya. Na homesick. Tumat- tumatawag-tawag yan sa akin. Ah. Kahit, Okay kahit, naman. kahit, kahit, Thank you. kahit, kahit ngayon, tumatawag-tawag siya sa akin. Ah, Ganun. ano naman, um, Updated din ako sa mga panalo niya. Ano, Mm. ganun. Ah, meron pa siyang uh, konting ano, ano ba diyan yung syempre di, di na mawawala sa usapan yan yung uh, ah, Misa Echo syempre mm. bago din nangyari yun. Uh, ano ba to? Parang yung decision niya bang mag-ora ay decision niya sa kanyang sarili ganun. Uh, on that side ano ul talaga hindi ko na tinanong doon. Personal ah. na kasi yun eh. Like sa side sa side ko pagka ano personal na um tama naman. Tsaka yung mga tao binabash si JP like Oh. Sa akin talaga, ano nung panalo yung Echo, bakit din nila binabash mm. noon? Straight win, di ba? Sa akin, inaano ko lang, kinukulit ko si <laughs> JP, kamukha niya si Sans. Parang, ah, pipe lang, parang pipe lang. Oh. Kailan naman ako ni JP, pero wala talaga. Magaling, magaling si JP. Mm. It's, it's not, di, di dahil manager si Ma'am Mitch or oh. ano. Pero magaling talaga si JP. Nakita naman natin na ano eh, straight win sila. Mm. Talagang tumalong lang talaga nung kalaban nila Blacklist. Oo. Tumalong lang talaga. Oo. Di natin alam mo. Si Mali mo naman, yung Black, ginalingan lang ng Blacklist. Oo, tuma- tumalong lang, di, di tumalong si JP doon. Tumalong lang talaga Echo. Ah. Talo sila sa Mobile Legends, sa Blacklist. Yeah. That's fair. Ang ganda lang talaga ng pinakita ng Blacklist doon. Yeah. So, pure beautiful ML lang ah, talaga. Pero yun nga, yung pagpunta niya sa Aura, was it his decision? Parang tanggap niya ba yun? Or parang gusto niya, nakita ba niya yung challenge sa kanya? Or? Ay, ay yung, ano, yung condition niya sa Aura lahat-lahat, ay hindi ko alam. Pero, ah. ang sinabi ko na mag-iingat siya palagi dyan pag kailangan mm. niya ako. ayokong, ayokong pumasa, ayokong tanungin. Okay. Yung mga personal oh. issue. Kasi ay, wala akong pake sa issue ng ibang team eh. Mm. Like, ayokong pumasok dun sa sa boundary na yun. Yeah, yeah. Tsaka sar- sariling laban eh, ni Yawi nga naman yan. At, mm. Ah, okay na, sobrang impactful naman niya doon. Alam mo yung pinakanabaliw sa kanya, ang bilis niya ma- ah, matuto ng ano, mm. baha Indo. Sobrang bilis. Ta- sabi ko, galing mo na magbisaya. <laughs> Oo. galing, ang galing. Uh. Alam mo, dire-diretso nung interview nga niya, mga post-game interview ni Yawi, bahasa na siya magsalita mm. eh. Uh, may konting uh, alam mo yun, parang hindi, syempre hindi perfect, pero the fact na nakapag-usap siya dun, so okay naman. At tingin ko, ang dami na rin nilang panalo eh, kung yun nagkakamali. Tinalo Laonic. Oh, tina- exactly. Nagkatalo sila sa Bigitron. Recently. Oh. BTR top 1 ngayon eh, tapos, ayun. Last kasi ni Eman eh. Last ni Eman. Lakas din ni JM doon, nandun si Ayo. Okay, sige. Oh. O oh, gusto mo na pag-usapan Pag, pwede na? Pwede na, pero ano, yung ah. uli muna dito doon sa, I think yung isa nating na-skip yung pag-hype dito sa MPL. Uh, ah. Sinasabi mo na about doon sa amateur mm. scene. Mm mm, ang dami nagsasabi na about dun sa, ayun, yung mga trash talker na wala. ba diba? Mm. Tanda mo, season 6, season 7, ang lulupit ng mga trash talk natin. Oh. kahit nung 8 eh, ma- may mm. magulo pa yun, umiinom pa ng tubig si Yawi nun. Pero season 6 talaga, nagkakapersonalan <laughs> na yung mga oh, teams nun. Personalan talaga. Oh. I mean, personalan in a way na pag nakita, okay naman. Pero, oh. gasto, pagdating sa Mobile Legend, personalan tayo. Magkaaway oh. tayo sa Mobile Legend. Oo. Oh. Okay, okay. Pero, tingin mo ba, ano, uh, naging factor din ba yon na kung bakit wala masyadong oh, hype sa MPM? So, so malaking, malaking factor yon Mm. Isipin mo, sabihin mo, sabihin mo kay Rebo, bawal ka naman trash talk. Sabihin mo kay Carl, oh, bawal ka nang tumayo, bawal ka ano. At saka ang problema ngayon, eto nakita ko, ah, no offense Nandun ako sa MPL, parang pinipilit nung in-interview ako. Mm. Nakikita ko naman eh, sa galaw or ano, pinipilit nilang parang may gawin ako nakakatawa. Mm. Ganun, parang, hindi, dapat mag-isa na yung, mag-isa na yun magaganap eh. Mm. So, hindi mo kailangan i-script yung mga bagay, mag-isa na yon Dapat nga, ano eh, sa RGBP-han, Oo. Di ba? Wala na yun. Wala na ngayon. Bakit? Wala oh. na kasi mga tournament eh. Tapos, ah. oh, MPL. Oh, sabi natin, pagkatapos na MPL, eto pinakamaling ginawa ng MPL, please manood kayo. Like, kung uh-huh. gusto nyo, men, eto, gusto nyo tumaas ulit yung, yung, yung, yung ano ng game, gawin nyo to. MPL, tapos na MPL, may preseason, postseason. Wala, uh-huh. wala nagaganap doon. Gumawa kayo na tournament. Oo. Or hayaan nilang magpa-tournament. Oo. Sumali yung mga team. Tapos gasto ka na doon. Doon na magkaka-build up yun. Doon na yun makakakuha ng prospect of view yung mga player na, oh, pwede to magaling tong player to kun natin. Mm. O habang nagpapa-try out sila, habang may tinatry silang player, doon na itetestingin kung okay. Grabe, no? Which is, in a way, totoo yun. Kasi nung, nung season 6, season 7, ganun din eh. Parang, di ba, may mga Just ML. Parang mm. doon muna. Oh. Kaya, mag, kaya medyo may init yung Omega... Pinap- Ay, de, Exe pala yun. Exe tsaka Blacklist. Sila oh. Venus tsaka sila, no? Hmm. Etomac. Kasi Pin- dahil sa Just ML yun eh. Oh. No? pinatay nila yung apoy eh. M5, pagkatapos ng M5, 3 months break. <laughs> I mean, may apoy pa eh. Sayang nga Mm. Ba't nyo pinatay yung apoy? Eh, may ah. apoy pa eh. Yeah. So babalik at babalik pa rin talaga sa ano eh, no? Sa lack of oh, nat, outside oh, tournaments. Nat, natal, tol, three months, walang naganap, oh. tulog. Oh. So, iisipin mo, gusto mo mataas na viewership kasi ninintay ng tao. Eh, Hindi. Eh wala ka naman storyline doon para mag... Ano yun? Dahil bumalik si H2O, sumayaw ng 4pm, MPL na. <laughs> Common sense. Oo. Dapat magbi-build up kayo ng story Oo. na hindi kayo yung nag magsusulat sila mismo nagagawa ng story na yun papasok doon. Yeah. So tapos na M5, sabi natin okay break two weeks, pa-tournament ulit si Munton, sabi natin pre-season tournament, mm-hmm. um, open for everybody. Oo. May prize pool tayo, sabi natin 1M ano ba naman yung 1M? Mahal-mahal na franchise, MPL. Sorry, oh, uh, MPL lang. Ah, baka sabihin, uh, eh. kinukupal ko kayo. Di, di naman, maging honest lang talaga oh. ako kausap. Magpa-tournament kayo, pwede sumali mga MPL teams, tapos yung mga nasa international, mm-hmm. or sabi lang, pagkatapos na M5 or MSC, doon, pa-tournament na. Pagka may, may break time pa din, pero doon na mabibuild up yung story. Magkakainitan, magkakatrash open for everybody, mm-hmm. makakakuha ng, oy, magaling tong player na to, ano natin, punta natin. Ay, pag yung, kunin na natin, natin. check natin, <laughs> yung mga galing MDL, sasali din, mag maglaban MDL to MPL, makikita, oh, oh eto, mag- yun eh. Uh, alam mo, gusto kong, gustong gusto kong mangyari yun. Maglaban yung MDL, MPL. Kaya tuwa-tuwa din ako dun sa ano ba yun? Yung, ano yun? Snapdragon? Oo. Nung, imagine, may mga MDL teams na tumatalo sa MPL teams ng magkaibang bansa. Mm. Tapos may parang ganun. Kasi ang, ang, ang iniisip ni ni Munton, eh, sorry, ni MPL, hindi si Munton. Si MPL, gusto niya international tournament palagi. Mm. Maganda, masaya. Ma- mm. Super ganda, super saya. Pero yung, ibang, yung Philippines na pag-iiwanan kasi tayong Pilipino. Ang ganda ng point mo nun. Oh. Sabi natin, okay. Uh, pagkatapos ng MSC, two weeks interval, Snapdragon. Mm. Or sabi namin muna, Snapdragon susunod MSC. Kasi sa two weeks na yon anong gagawin ng ibang team na mm. hindi nakakwalify doon? Wala. <laughs> Di ba? Nga nga. O taga, nood muna tayo. Ah. Di ba? Restream, restream. Restream, restream. Uh, <laughs> ah. edi eh, tulog. Edi eh, gumagastos mm. na naman si organization ng sahod sa player na walang ginagawa, nandoon, nanonood ng ball, nang uh. di mo alam. <laughs> Like, but, uh, uh, alam mo yun, like, uh, imbis na nagtatrabaho na, mm. Di ba? Yeah. Magand sobrang gandang point kasi naalala ko sa dati nung mga time nung kainitan talaga ng Dota, only yung tournaments. Pero hindi na hindi naman siya nakakaumay kasi paiba-iba rin yung mga nag-compete eh. Ayun, yun. Pero kasi parang gagawin nating in a way na yung MPL doon yung tunay na sukatan. Pero kung usapang angasan, mm-hmm. sa labas ng MPL. Sa labas. Oh. Sa labas tayo. Oh, dito, labas tayo. Sa oh. labas. So, katulad noon dati, eto isipin mo tala. Black, nung bago mag-champion yung blacklist, nandun pa si Venus Wise, si Ison, uh-huh. Ah. si Edward, tapos Oheb. Oheb. Nag-champion muna sila sa Juicy Lemon. Juicy, oh. Juicy oh. Legend. Pero, nagkainitan muna yon Sa Exe. Sa, uh, sa Exe, sa Juicy pa lang. Ay, di, oh, Just ML tsaka Juicy. Juicy. Uh-oh. Ah, nandun. Uh-oh. Ju- Just ML tournament, tapos na, sumunod Juicy, sumunod Uh-oh. MPL. Oo. Dapat may ganun. Good point. Laging may, may, may, may papasok sa MPL para doon na magkakaalaman talaga kung mm. eh, tignan natin kung a- yung angas mo dito. Yeah. At yeah, oh, uh, I think um, magandang effect nga naman talaga yun. Na-imagine ko pa lang eh. Kasi sayang nga yung January, no? Tsaka yung Feb, wala namang nangyari. Wala, Feb, eh. tol. Eh. bakasyon yun ng mga bata. Oh. Yung mga orgs ba, okay sa kanila yun? Mga gan- um, um, mas gusto nila yun, di ba na laging na-tour na? Hindi, tanungin, oo, oh, oh, okay. Ito, magiging honest ako. Kumikita ba ang org ngayon? Hindi. Oh, hindi Ito yung mga, tol, sorry to say this ha. Ah. Ito yung mga palugi na ata. Ah. Sabihin natin ha, ah, RSG, ah, Minana, ah. Wala kasing ingay. TNC? Eh. Ah. Smart Omega. I mean, hmm. mayaman, smart eh. Pero hindi sila nag, sabihin natin, generate. degenerate. Oo. Ah, totoo yan. Walang benta sa merch, Mm. walang benta sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Yeah sorry to say this, pero hindi nag-generate. Kailangan nilang maka-generate. Para maka-generate ng ganun, kailangan nila sumali sa, magpakilala na sa mga tournament. Yeah. Alam mo yun? Mga para mabenta yung jersey. Exactly. Kasi kung sa MPL lang hihintayin, ano yan? Tsaka, mas nakikilala yung mga players eh. At pagkilala yung players, kikita yung franchise. Oo, oh, kasi inaabangan eh. Oh. Yung mga pinakasikat ngayon, ay, sila Rene J. Di ba sumikat naman yan outside? Outside. Outside, outside ML, MPL. MPL. That's very true. So ayan, uh, magandang usapan to Ah. Hindi naman natin binabash ang MPL. Nagbibigay lang tayo nagbibigay, ng... Nagbibigay lang ako ng ano, um, ano, opinion. Ah, hindi, uh, maganda naman, uh, sa totoo lang, dati nung may franchise, isa ako sa boto sa franchise. Mm. Like honestly, gusto ko may franchise ang MPL. Mm. Pagka ano na, steady na talaga yung market, may value no. na, andun na. So ibig sabihin, hindi na to ano yung parang basta-basta na mm. lang. Mm. May structure. Oh, structure na tayo, mm. man. Okay na yan. So ngayon, ang isipin, okay, tapos na, may structure na tayo. Pagkatapos na MPL, ano na yung susunod? Yeah, what's next? Yeah. Oh, so, oh, sabi namin, bago mag-MPL, ano muna? Mm-mm. Eh, sana kung ginawa na lang ng MPL, bago, bago mag-start MPL, may MDL na nagaganap. Mm-mm. Pag uh, may prospect na tayo na, oh, eto, pwede ko to iyakyat oh. pagkapasok na MPL. Kasasabay. <laughs> Sabay. ang idea kasi is uh, mag-aangat. Kaso kasi, alam mo yung weird na nangyari dito sa sistema natin sa MDL. Dahil ang ang naging diskarte ng teams, kumuha na sila ng separate na org. Mm, mahal kasi tol eh. Mahal nga. Di ka di kaya, di Isi, kaya. Isipin mo ngayon tol. Di kaya mo. Maglalabas ako ng secret dito ah, secret mm, weapon. Dahil joke <laughs> lang. Amateur team na org, magbabayad pa sa MPL team para lang makapasok sa MDL. Oo. Uh, What the f- Ganun ka hindi generating ang mga ano. <sighs> Well, something has to something has to happen which is ah. uh, ma- um, ano bring back amateur tournaments or at least mag-allow ng mga content Hindi. outside. Sa, ano mo yun? Sa akin kasi ang iniisip ng MPL, um, porket gumagana sa Indo, baka gumana dito. Mm. Hindi, magkakaibang niche ng bawat bansa. Totoo naman. Di ba? Mm. Sa Indo, ano ba sports na sikat? Football. F- soccer. Mm. Dito, basketball. Mm. mm. Di ba? Magkakaiba talaga. Magkakaiba. Iba yung culture, iba, iba yung... Oh, iba yung culture, iba, yeah. iba lahat. Di ba? May jeepney ba sila doon? <laughs> <laughs> De, yun, di ba? Oo. Yun. Mm. Okay. Thank you so much for that, dogs. Um, valuable info. At uh, masaya ako na isa ka sa mga, ano eh, hindi naman sa matapang, pero alam mo yun, parang willing ka na maging uh, kontrabida eh. No? Mm, willing naman. Sa akin, tol, sa, sa, sabi ko nga sa'yo, uh, bread and butter ko yung Mobile Legend. Uh, If possible, kayang isave, isa-save ko. Ganda. Yep. At Gagawin ko talaga lahat. Hindi na-appreciate ng ibang mga tao na, na ganun nga yung goal mo sa eh, Mobile Legends. Ngayon, um, lagi ko tinatanong sa mga interviews ko dito, pre. Uh, sakto na mention mo na sila James, sila Eman. Dito na tayo sa usapang build a team na. Mm. Build a dream team na. So, meron ka bang ano dyan? Uh, meron ka bang na, na, naisip na dream team mo? At bakit, syempre, dapat merong bakit? Be, uh, ah, dream team? Mm. Tingin ko sa akin, whew, Carl as Jungle. Carl Jungle, okay. Um, Carl Tank. Yahweh. From Yahweh. Pospor. Edward. Edward? Kay baka ha? Ah. Kasi na-impress ka talaga sa Pospor ni Edward Grabe nun eh. Grabe Pospor ni Edward nun. Hey! Totoo yun guys. Um, Sobrang um, totoo. XP. Lalagay ko si, ano, si Kirk. Up and coming, no? Oo. Oh. Gold, si Domeng. Sige. Und, und. Well, hindi ko sinama yung mga Indonesian team dyan. Ayaw magsama. Gusto ko Pilipinas lang oh, talaga. Okay. Eh. okay, walang problema. Tapos coach, si, ano, Whew. Mahirap sa coach eh. Sabihin natin si ano? Dalawa yung... Sige, dal- pwede man dalawa eh. <laughs> Hindi, kaso gusto ko pag isa... Uh, dalawa, ah, pwede dalawa. Hindi, kasi may, usually ngayon may analyst na eh. Uh, sa akin, assistant. Oh, assistant si MTB. Ooh. Tapos, head coach. Si Bentings. Bentings? Wow. Sige, unti-unti natin ta. Ah. Mag- magsasab ka ba? Wala, wala. Wala, wala. Carl, Carl TZ Jungle, mm. medyo di, no need to explain that, honestly. Mm. <laughs> Alam naman natin yan. Uh, ah, Rome Yawi, hindi na, uh, ganun din. Hindi na kailangan. Mm. Pero bakit Edward Pospor? Alam mo, lahat halos, sobrang majority, vast majority ng lahat na na-interview ko, Edward XP kasi sobrang consistent niya. At no question naman, kahit naman ako, ang all-time great ko ng XP si Edward eh ikaw, nilagay mo siya sa pospor. Mm. Bakit? Wala, talaga yung, yung ano niya eh, kahit, kahit XP or pospor, excel talaga siya sa lahat ng ano niya eh. Kahit nung, ano, nung pospor siya, siya yung nagbubuha sa team niya eh. Yeah. So, no Very matter, true. kahit ilagay ko siya sa XP, edi eh, pipiliin kong pospor, Sanji. Ah, okay, okay. In the end of the day, no matter saan mo siya ilagay pospor or XP, malakas siya. Kahit nga sabihin ko, ilagay ko siya sa gold. After two months, papracticing niya yun, malakas siya eh ganun ka-versatile yung bata. Yeah. At consistent. Oo. Yun pa yung pinakamalupit doon. Okay. Position 3, Kirk. Uh, ah, makwento ko lang din. Sobrang na-impress ako kay Lord JM nung season mm. 12. Uh, ah, para sa akin, rookie of the season siya. Eh. Tapos parang uh, napaka-impactful niya. Rookie niya yun, di ba? Rookie season oh, rookie niya. season niya. season 12 nagulat ako na nilet go siya ng Minana. Mm. Yun talaga sabi ko, pambira naman itong Minana. Yun na nga, siya na nga yung best player niyo mm. nung mm. S12. Nilet go niya pa. So, mm. ngayon sa BTR siya, mataas ang hopes natin doon. Pagdating ni Kirk, nagulat ako nung first two weeks. Grabe, halimaw. Ja, alam niya ginagawa niya. Siguro, after nung ilang season to, lalo pa itong mm, mm nalakas. Ikaw, bakit siya yung napili mong post 3? Um, For XP, XP, si Kirk, normally si JM din talaga eh. Kaso hmm. may something na naganap. Um, okay. Kaya siya na-let go. And isa ako sa uh, nakapag... Di naman ako yung nag-decide doon. Um, nag-meeting kami and napag-decide namin ng mga coach, staff, pati ako, pati mo na sa ano, back-end, oh, management na i-let go siya. Kasi iba na yung goal niya. Iba na yung goal. Oh. Iba na yung goal um, that time. So, yun. Iba na yung ginagawa niya sa bootcamp. Iba na yung goal talaga. So, parang nalihis siya ng konti. And hirap kaming ibalik siya dun sa pat na yun na kaila- goal natin, kailangan yeah. natin manalo. Yeah. Okay. Alam yun, yung sipag tiyaga, yun. Um, yun, dahil doon, tapos pumasok si Kirk, and si Kirk, okay naman, parang JM din yung galaw. Mm. Almost identical na identical. I think lamang lang talaga si JM sa, ano eh, sa tapang ng loob yung bata. Eh. Grabe yung tapang nun. Ali. Ka- nung ko din yun, tapang nun eh. Oo. Ang tapang nun. So, Rocky pero sobrang tapang. Oo, oh, walang kinakatakutan yun. At mahirap, ah, hindi kasi natuturo yung tapang eh. Ah, hindi, hindi. tol. Hindi. Na- pero si Kirk, matapang din siya. Kaso in a, paano ba to sabihin, na maingat way. Si JM kasi matapang walang ingat. Kung kaya kitang balagbagin ngayon, babalagbagin kita ngayon kahit mamatay hmm. ako. Oo. Ganun eh. So, yun. Tapos pagdating sa gold si Doming, like nakikita naman natin, Oo. mechanically lahat. Mm. Top 1 siya ngayon sa KDA. Oo. So, si week 2 ng season 13 na yan. So, ang lakas pa din. Kahit nung week 1. Week 1 siya. Ah. Tapos week 2 ah, din. Yeah. So, yun. Ayun yung sa akin. Oo. Usually, ang pinipili uh, si Kelra So, I mean, uh, malakas naman talaga si mm. Kelra. Pero ikaw pinili si Doming. Dahil ba to sa ano? uh, parang mat- ma- mahaba pa yung future para kay Doming. Oh, so, ayun, mahaba pa yung future. Uh, ah, Unang-una, mahaba yung future. Second, um, mechanically talaga to, lamang hmm. siya. Parang ang kayang tumapat sa kanya si Super Marco. Which is true kasi nung nagtapat sila, ang tindi nung ano. Di ba? Ganda. At Al itong ano, itong nung, nag, nung nagwatak-watak yung mga ex-Cerebrum boys, 'di ba natira itong si si Doming. Ano naman sila, okay naman sila sa kanya-kanya nila nun. Parang tanggap nila na eventually magkakaiwalay-walay sila ganun. Um, Yes mm. and no. Yes and no. Okay. Ah, yes and no. Siyempre, sino ba may gusto matanggal? Mm. Yeah, siyempre, wala naman may gusto matanggal. Yes, dahil nasa magagandang team na sila ngayon. Yeah international pa nga sila, oh. eh, sila mm. Bien, sa yes. Brusco, international, mga ganun bagay. Mm. Yeah, and, and Doming for sure, mata, ma, ano pa, ma, mahaba pa yung future. Buti mm. nag-mesh siya agad dun sa ano, sa, sa ano to, sa, ano, te- technically, archives yun. Archives, archives no? Oh, oh. Sino ba ang ex-gold laner ng, si uh, Sumpak. Ah, oo nga, no? Ayun, eh, pa rin naman si Sumpak, ah, so, Oh, Okay. Ngayon, assistant MTB. Among uh, yung mga typically sa assistant, mga technical, di ba? Yung mm. Mga technical na bagay. Ano naman natin, kaya si Master the Basics, no need to question, mm. mataas talaga knowledge at nag-aaral, masipag, mm. ganyan. Nagulat ako dito kay Bentings na mm. head coach. Mm. Uh, actually, kakastart pa lang niya as head coach. Bakit si Bentings? Ah, dahil sa mga draft niya lately. Okay. Pa- panalo yung draft niya eh. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, season oh. week one. Oh, pa- panalo yung mga draft niya. Legit, panalo yung draft niya. Ang oh. ganda ng draft niya. Ang ano lang, I think naglalaking lang talaga na ngayon sa player. Okay. Ano yung nakikita mong... Ano? Binubuhat talaga ni, Ray, ni Ryzen pati ni Hate. Okay. Buhat na buhat nilang dalawa. Okay, okay. Understandable. Pag And, kanyagit, yung laban nila, sorry ah. Okay lang, si Heds, sige lang, sige lang. Si Heds, si Heds, di ba? Um, nanalo sila against Blacklist. Blacklist. Nag-pop sales doon. Mm. On fire siya. Oo. Pero after noon, nung nakalaban nila yung Echo, Echo di siya nag-pop. Wala. Ah. Di ba? Ganon din yung gold. Okay, okay. Pero si Ryzen pati si Hate consistent. Consistent naman yung galaw. Ganda no. Ano kaya ano? Bilang ikaw isang isang player at some part ng team na nanggaling doon sa consistent 8 placer tapos bigla kayo nag fourth place. Ano sa tingin mo yung kailangan baguhin ng ano ng TNC na para ano yung kailangan mabago doon sa sa akin, tingin ko, ano, I mean, okay na, okay na yung coach eh. Si so okay na yung mm. coach. I think, kailangan na lang talaga nila mag, mag-invest sa tamang player. Ting, tingnan mo Onik ngayon, nag-invest sa tamang player. Gumastos talaga. Gumastos talaga. You want to win, you need to spend more. Oo. Pero iba-iba yung ginawa mo eh. Iba yung ginawa niyo eh. Or dahil ba okay na yung player niyo? Sa Minana? Sa, hindi, doon sa na-explain, nag, nag-fourth place kayo. Hindi, ano na lang yun talaga. Nandun si Midnight eh. Okay. Ibang factor din si Midnight eh. Okay. Kasi itong problema, ito ah. Ito yung ano, ito yung banas na banas talaga ako kala H2 Yahweh. <laughs> sa kala Rene J, sa iba nung, nung MLO ako days ako, MLO ako days, lahat ng sinasabi ko, ginagawa nila. Pagdating sa ML. Tapos, okay. din, nung tumigil ako mag-ML, kasi depressed ako noon eh. And that's medically oh. approved talaga na tumawag ako sa doktor lahat. Mm. Talaga, eh, depressed ako noon. Tumigil ako mag-ML for... Hindi ko alam yung dogs ha. Ah. 3-4 months. Mm. Oh, 3-4 months. Tapos, hindi na ako nag-ML. Bumalik ako. Sinasabi ko, eto na yung meta, tol. Eto na yung meta. Nakit, nakit, nakita namin yung ginawa ng blacklist sa Juicy, Le- Juicy Legend. Sabi ko, tol, eto na yung meta. Like, sustain. sustain, ang galing. Um, Lord Dance. Lord Dance, yun yun. Sabi, in-explain ko ang layaway, kan h to. Ano sabi nila? Ayaw namin, pambaklayan eh. Wow. Sorry, sorry. Ay, ay, oh, well, yun yung term na. Oh. Ay, ay, yung term eh. Mm. Oo. Sabi ko, what? Oo. This was season 7. Season 7. Diba? Ayun mm. sinabi ni H2, ni Renny J, ni Mm. Yahweh, ni Exhort, ni James. Mm. Sabi ko, what? Oo. Pero ayun yung metang gumagana. Ito <laughs> na yun eh. Tsaka lumalabas na rin sa RG yung backshot, j- jungle, Uh-oh. Di ba? Lumalabas na yun. Noon pa yun, Bakshi Jungle, Guinevere Jungle, ganun. Tapos ano pa, um, Bane, yung ginagawa Bane ni... Faramis. Oh, Bane Far- Yung ginagawa ni, ni V-Wise talaga. Ah, oh, Bane nga sila noon na jungle. Bane, ganun. Eh, nung 8 to, season 8. Mm. Oh. Ayun yung ginagawa nila. Oh. So, nung nanalo sila sa Juicy Legend na ganun, sabi ko, ito na yung meta, gayahin na natin. Uh-oh. Practicein na natin para makasabay tayo. Ayaw nila, gusto pa rin Ling. Oo. Roger, Roger. <laughs> Lance. Lance. <laughs> Lance. Alam mo, Roger. Et, eto. <laughs> nag-coach ako sa nila. Nag-coach ako sa nila, tol. Sabi ko, oh, H2 Bene ka. Ay, hindi, boss. Di Roger na lang ako dito. ha? Eh, nakalay na dito yung drop natin eh. Oo. Di boss, di mas komportable ako sa Roger. Okay. Kung, kung ayun gusto mo, kung ayun naman yung tingin mong komportable ka, hindi naman kita papalagay na hindi ka komportable. Tapos, para ma-protect lang talaga image nila, Sabihin ko talaga. Ah. Min, sabi ko nga sa'yo, ako nga taga salo lunat. <laughs> Bali nila eh. Para lang maprotektahan sila. Oo. At willing ka naman gawin yun. Willing ako gawin yun. Mahal ko sila eh. Mm. Ako nga nagbabayad ng tax nila, di ba? <laughs> Oo ka. Totoo yun, guys. Nakwenta ni Mr. Dog. Pero that, uh, ito yung mga bagay na taken for granted din talaga ng mga players na rin yung mm. hindi pag-adjust dun sa sa meta mm. at yun yung understanding nila nun so ibig sabihin nung pagdating ni midnight napasunod niya yung mga yun napasunod ah, niya oo minsan ano ba yun dahil ba sobrang kilala ka na nila kaya parang hindi ka nila sinunod ng time na yun? O parang de, dahil, dahil, immature sila nun? De, dahil di ako batak mag-ML nun. Ah, that's what... Oh, okay. Maniniwala lang sila sa mga taong batak mag-ML. Ayun yung meta dati Totoo RG yan. Boys eh. Mm, totoo nga. Which is, oo oh nga, madaming players na nakahinch yung trust nila mm. sa sa batak. Dapat mas batak ka sa kanila bago sila man, maniwala. Maniwala sa'yo. Yeah. I see. Well, uh, maraming salamat. Shoutouts kay Midnight. Um, and kung nasan ka man ngayon. So, sabi ko nga, <laughs> nag, nag-argument, nag, nag, nagkasagutan nga amin, Tangin naniwala kay, Min- kay Minit, di kayo <laughs> nag-ML. Sabi ko. Tapos tawanan na lang. Pag-usapan ah. na lang, tawanan. Ah. De, pero at that point, si Minit kasi on the back end analyst talaga siya. Oh, men. Alam mo, kami, ang, ang mga coach, pre, ito yung, ito yung mahirap dun sa argument na yun. Mm. Pag nag-coach ka na, or analyst ka na, bababa talaga yung game time mo. Mm. Kasi iba na yung trabaho mo eh. Oo. Oh, kapos ka talaga. Kaya sobrang angas ni Trevor, ni MTB, kasi nakakapa, nakakahanap pa rin sila. Si, si Trevor, uh, ah, to, fun fact guys, ever since nung nakatrabaho yan, isa sa mga sobrang batak yan, pero nakakapag-analyst pa rin. Mm. Parang gano'n, na, mm. nahanapan nila ng oras. And MTB, di natin kailangan prove kasi may mga video siya. So Oo. alam natin nagbabatak siya. Nagbabatak siya. Oo. Kaya successful yan, dalawang ano na yan, analyst na yan. Mm. Kasi gano'n. At dapat niniwalaan nga naman. <sighs> Ayun. Um, nasa na pa tayo? Kaya si Bentings, yan ang pin- pinili, Pinili mo. ko. Yan. Okay. Magaling. Uh, ma- bright future ahead pa si Ben Pero Things. pagkasasabi mo sa akin na um, if oh nya- kunyari, um buong buong seasonal ano, sabi natin, buong coaching staff talaga sa Pilipinas top 1 ko. Daki ako, syempre ilalagay. Ah, like, syempre. proven tested eh. Pero Ah. kung sasabihin natin na bibigyan ko ng chance Bentings. Okay. Ma madami pang kakainin bigas si Sir Bentings. Like, mm. kakaumpisa pa lang niya. Eh. Madami pang marirealize niya. Like, life coaching pa, mga ganun. Mm. mga okay talaga yung draft niyan. Ano eh, hindi naman talo yung draft niya eh. Mm. Na- nung tinitingnan ko, hindi hindi talo, hindi lang talaga nagpapap talaga yung tatlong player niyo. Si Hate, Alright. pati si Ryzen talaga, consistent talaga eh. Oo. Shoutouts kay Hate at kay ano, Ryzen. At kay, yan, kay J-Lord sa, sa mga ano yan, favorite players ko eh, for, forever. Pero pag nakita mo, nag-pop si Heads, pati yung gold nila. Grabe. Grabe, diba? Halimo, si Inomid, yun sa blacklist. Yun, oh, Di ba? Nag-pop. Eh, kaso, kailan yun? Pag, mm. pa, paano pag kay bad day to day, di talo yeah. ulit. Ayan. Ang pagkaka-record po ng video na to ay uh, March 25. So kakatapos pa lang ng week 2 ng season 13. Mm. Mm-hmm. Baka, kasi papa-subs ko pa to men eh. Kaya uh. medyo tatagal pa. Ayan, para lang may context kayo. Kasi malay natin, may magbago. Biglang consistent na pala sila. Oh, so, diba? oh, ayan. Ah, uh, nabuo mo na yung ano, ayan. Uh, yung team. Siguro, uh, tat- chichikain na lang kita ngayon pre sa ano bang mga... Saan ka ba namin hanap? Ano, saan ka ba namin kita ngayon? Ano na bang ganap mo ngayon? <laughs> Bukod sa pasarap, uh, <laughs> sa uh, face ng pasarap. Ayun, nag, napasagap, sugal-sugal. <laughs> ganon, ganon. Um, sugal-sugal na lang. Time sa family. Hindi ka natatakot sa sugal-sugal mo, pre? Hindi, tol, matagal na akong sugal talaga. Hindi ko lang talaga pinapakita. Uh, Nung ano, time na bakit di ako nagsusugal nun, patago ako nagsusugal, at saka hindi ko nalabas kasi nasa ano ko eh. Lagi ako linalahin up eh. Uh, eh bawal 'yun eh. Bawal, bawal. Bawal. So, pero pagdating kunyari sa ano, Minsan Oo. Ah. <laughs> ganun. Pat, yes, si H2. Ah. So gagol din yan. Si, si, si Red J. Woo. Hmm. May ano na kayo, hindi, hindi naman kayo napapahamak. eh. Kasi usually, ang oh, ang dami kong kilala sa Gorol. Pre, na, talaga. Hindi, ano sa akin, Lulubog talaga. sa, sa akin naman tol, ano yung kaya kong mawala in a day. Hmm. Ayun lang talaga. At saka, eto ah, um, nakita naman ba namin tao nakikita, natatalo ka. Pero yung panalo kasi, pag nananalo ako, boom talaga. Hmm. Tapos pagka, <laughs> Pag Mag- nag-post na si Doggy naman, ano yung, may pinapost ka lagi yung malungkot. Ay, oh. basta may pinapost ka eh. Ano nga yun? Pag ano na, big sabi ba nun, olats yun? Pag olats ano? yun. Taga pagka masaya, ano, pag nananalo, ang laki ng panalo, 1.2, 1.3. Oh. Tapos, 7 days na talo, pero talo ng 100, 100k. Uh, so, nababawi yung panalo ko, gumagano'n, tumatabla, uh, tapos nanalo ulit ako, tapos tumatabla. Parang ka lang nagla-RG. Oo, oh, parang lang nag-RG, parang, oh <laughs> my God. Oo. Yun. Ingat-ingat lang ako, men. I mean, ah, feel, Apek- sure ko naman, sure ako alam mo naman ginagawa mo, mm. pero ingat na lang. Pero sa akin, um, sa akin, yung mga bata, o oh, yung mga nanonood na bata dyan, bawal kayo magsugal, 21 years old and above only, tandaan yan. Mm. Um, at saka, gusto ko, pagka, sa akin kasi natatakot ako magsugal kung sa kung saan saan website, eh, kasi ang dami ng Oh, naman. Pwedeng mawala, di ba? Oh, Um, so, nasa trusted talaga ako ng website. Yun lang. Ah, yan. Okay. Malupit, malupit. Mm. Ah, mm. uh, anong advice mo dun sa mga sikat na sabi natin influencer na biglang na ano din alam mo yun, parang madaming ah, mga nagsusugal na... Okay. Oh, <laughs> Pag alam mo lang, ba't ako nagsugal? Okay. Sige, yan, sige. So, sakto, sakto yan, sakto yan. Good ito, ito. Um, ikaw palang, basically, alam na to ng... Alam ni Uncle Joy, alam na to ni Uncle Joy. <laughs> alam, alam na ginto na Moonton. Okay. Nakausap ko kasi sila. Uh-huh. Um, so basically, kausap ko si Moonton. Binibigyan nila akong contract. Mm-hmm. Um, yung contract na yon mag start normally this April. Oo. This, this April or March. Correct me if I'm wrong. Oh, okay lang ilabas to. Okay, okay lang, okay lang, okay lang. Um, gusto nila akong bigyan. Willing naman ako. Ay, gusto ko. Gusto ko talaga. Gusto ko talaga. But, shit happens. Mayroon. Personal. Di ko alam kung, ay, kwento ko na lang. Di ko alam kung ah, personal sige. eh. Nalilito ako eh. Oh, so, ano yun? Um, ano ba to? Media Day ng MPL Season 13. Mm-hmm. Minana. Mm-hmm. doon. Bago sila umuwi, may tumawag sa akin. Tatanggalin na daw yung apat na... Tatlong player, isang coach. Okay. Hindi daw kayang i-sustain, risky uh-huh. daw. Kasi, totoo naman it. I mean, hindi ko masisiminana na kasi ang pangit ng placement last season. Uh-huh. So, kailangan nilang at least yung makatipid. Magkaminan man. Pero, napasa na yung lineup. Uh, Nag-media day na. Oh, picture na sila. Picture na. Tapos, hmm. ako, hindi ko, papasawadan ko pa MDL. Hmm. Okay, saan binibigyan ko ng opportunity? Sa MDL talaga, kahit sa, ano sabi ng dogs na talent mo sa MDL, sa akin opportunity. Mm. ma-try man lang sila. Oo. Okay na ako doon. Okay, hindi ko hindi ko hinangan manalo sa MDL. Oo. Sa akin o, uh, para sa akin binibigyan opportunity ng tao. Ayun naman talaga eh, development league mm. yan eh. Opportunity for the people eh, opportunity for these young kids. Lalo na Dio series. Oo, oh, oh, Dio series yan. Promise ko yun and bawal ako mag... Yeah. Uh, oh. Man, man of your word. Oh, man of your, man, kailangan natin panindigan. So, ang ano nun, so, hindi masasaw, uh, tatanggalin yung apat kasi walang pang sahod. Tapos ako sasahodan ko pa MDL. Tapos kinumpute ko yung offer sa akin na muntun. Hindi ka siya. Mm. Palugi. Mm-hmm. Kasi, eto, pag alam mo lang, generate kong income sa YouTube para sa family ko yun. Nakatabi na yun. Nakatabi na yun. Gine-generate kong income sa Facebook para sa expenses ng bahay, pang sahod sa player. Okay. Eh, yung sa- <laughs> expense sa bahay ngayon, yung Oriente, 100K Per month. per month. Mm-mm. Tapos, pagkain, weekly, 40K. Mm. Tapos, sahod sa mga editor, cameraman. Oh. So, sa akin, sabi ko, shit, paano to? Paano pagkakasyahin to? <laughs> Oo. Bawal ko naman, ano yun sa, sa YouTube ko kasi para sa ano ko yun eh. Oo. Para sa family ko, sa side ng family ko. Eh natol that time, bago pumunta ng bootcamp sa Mandaluyong, naganap na ako. Mm. Uh, may brand deal, brand deal, brand deal, brand deal. Anong pa ako brand deal? For the first time na, sinabi ko to, kinakusap ko yung mga player for the first time in the history, man, na naghahanap ako ng brand deal. Mm. Ikaw mismo? Ako mismo. Oo. Tapos may nag-offer sa akin. Noong time na yun? Nung Casino. Okay. Sinabi ko, sinabi ko naman kay Muntun. Hmm. Ay ko, ma'am, eh, kukunin ko po to kasi ito po yung expenses. Lahat-lahat. Tapos ito po yung kailangan kong anuhin. Hmm. Kumbaga, naging transparent ka sa... Mm, naging transparent ako sa nila. Hmm. Gusto ko talagang kunin sa Muntun. Kasi hindi talaga kakakasya. Okay. Okay. So, so yun, kinagat ko. Yung casino. Oo. Oh. Alright. At saka doon sa rivalry, ganun, ay hindi naman yung dahilan eh, ba't ko kinagat? Oo. Sinabi ko din yun sa rivalry. Kung kaya nyo sustentuhan yung sahod ng player ko sa, ba- sa basket, sa ML, G. G ako. Mm-hmm. Hindi, hindi, sabi ko, hindi, hindi mapupunta yan sa bulsa ko. Okay. Never. Mm-hmm. Never yan mapupunta. Yung, kunyari, die series, Uh-huh. Yung mga iPhone na binibigay ko sa kanila, yung mga pa-tournament ko doon, yung kinikita ko yung sa brand deals. Okay. Okay, okay. Galing sa bulsa ko. Mm-hmm. Para lang mabuhay yung sistema ng Mobile Legend. Ay, yeah. ayun, ayun lang side ko. Ayun lang side ko. So, kinagat ko yun. And until now, I mean, thanks God, di, di ako lubog kasi <laughs> legit na, legit na money. like, uh, uh, kagabi, di ako makatulog. Talo ako 210. Lagpas pa 400, almost 400k. Yeah. Pero ano sa akin kasi, um, yun nga, nanalo ako ng 1.2M, tapos unti-unti nababawi, tapos pag tumatabla na, nananalo ako. So overall, okay naman. I mean, sa akin, like I said, um, di sana ako agad dito sa, ano na to, sitwasyon kung maayos sana yung sistema. Yeah. And hindi ko naman sinisisi si Minana doon kasi totoo naman eh, top 8 kayo sunod-sunod. So, ay, top 7, top 8. Hindi natin sila masisi walang bumibili ng merch, walang, alam mo yun? Yeah. So, right move walang din generate, nila yun. Walang, oh. walang income generation. Oh, walang income generation. So, right move din nila yun. Pero sa akin kasi, andun na eh. Mm-hmm. Nakita, tapos pagkatapos nung nakadeal na ako, umaksep na ako, the next day pumunta ako sa bootcamp, um, umiiyak lahat. Mm. Tapos sabi ko, guys, teka lang, may good news ako at may bad news. Bad, sabi ko sa kanila, bad news, nag-accept ako ng casino deal. Mm. Uh, Good okay. news. Ako na magpapasout sa inyo. mag stay kayo. Okay. <sighs> Ang intense naman nun. Ang intense, pre. Parang di ko ka... Di ko... Di kaya ng... Puso ko. <laughs> ano man, di ko... Paano mo... Okay, sabihin na natin, minat mo na siya, tapos, ayan, may passion ka talaga about that pero paano mo, kin- paano mo kinaya yun? Paano mo kinaya yung ganun decision making na talagang gagawin ko to? Ito. Hindi kasi sa akin, tol, kahit anong gawin mo, nandito na ako sa buhay na kung hindi ko pasasahodan tong player, maayos na buhay ko. Mm. Like I said, may lupa na ako, may mga business, umiikot naman. Pero hindi ko pwedeng gastusin yun kasi kung yung generate, na generate kong income sa business, tapos iwawaldas ko lang din pala sa kanila, Mm-mm. hindi sustainable. Hindi, pa, hindi, hindi talaga abot. Oo. So sa akin, yung kinikita ko sa businesses ko, para sa family ko yun. Tapos may iba akong gimmick, gig, na pang sa player. Nakita yun ni Salvik. Um, <laughs> nag-live ako sa TikTok. Am- Aminado, ako, nag-live ako sa TikTok pang generate. Yes, pero sa WeTrend yun kasi may sarili lang company. Ah. Pero yung kalahati nun pang sahod sa MDL, ganun. Talagang Oo. Ah. pinipitik-pitik ko tol. Pag hindi lang ma, ano. Buti hindi ka napapagod sa ginagawa mo, Min. Pagod, Min. Pagod. Pagod. Pero laban lang. Laban lang. Ah, tulog ko everyday 4 hours, 5 hours, 6 hmm. hours. Pag naka 8 hours ako, tol, party na tayo niyan. <laughs> legit, legit, Ah. tol. Honesty, cross my heart. Pag naka 8 hours akong tulog, party na tayo niyan, min. Okay. Kamusta naman ang, isa to, sa lahat ng mga ginagawa mo, which is uh, sobrang thankful, uh, ako personally, on behalf of all the esports people, thank you sa ginagawa mo, Dogs. Kaso, concern ko lang dito, sana okay pa rin yung family mo naman yun. Sana hindi mo napabaya. Kasi ano ka na ngayon? Eh, iba na. Sa, sa naman, tol, na eh. ang, ang kinagandaan dito, work at home siya eh. So, ah, okay. pagkatapos ko mag-live, yeah, bubuhatin ko kagad anak ko. Oh. Tapos mag-aaway kami ng asawa ko. <laughs> yan, mag, mag, maglalambingan ah. kami. Kasama ah. namin anak namin. Lalabas kami. Kakain kami sa labas. Pagkabalik, live ulit. Mm-hmm. Tapos hintay ng, ano, lambing ko ulit yung anak ko. Live ulit. Kasi almost 3 to 4 times ako mag-live ngayon. Right. Tinigil ko yung pag vlog Kasi ayun yung kumakain ng hours ko talaga. Like, mm. mag-iisip ako ng content. Oo. Um, yung content na yun, minsan ang tagal pa, 6 hours. So, kailangan kong lumabas. Okay. Kailangan kong gumawa ng ganito. Alam mo yun, yung parang, shit, di ko na nakikita ako. Okay. So, mas maganda na yung live-live na lang ako. Okay. Yun. Okay. So parang ano, sacrifice lang. No? Sacrifice, sacrifice. Wow. Ah, siguro, ayun, isa sa mga huling questions na lang. Kamusta ang life bilang isang daddy? Yan. Super stressful. uh, <laughs> super, that, legit super mm. stressful. Um, dapat ready yung bangko mo. Okay. Okay. As holy crap, tol, yung Pampers, 6K, um, gatas. Ano per week or ano? Per week, tol. Oh. <laughs> holy Ayan, crap. guys, aralin nyo, ar- alalahanin nyo. Kung Grabe. gusto nyo, natetempt kayo yan, basta-basta magkaroon ng anak. Ayan, Isi- oh, isipin nyo. mo, tol. Kasi, mas, ano eh, natatakot talaga ako pag ah, sa anak ko, eh, Axel eh. Pag nahulog sa ama, so, pinalitan ko yung yung kama ko worth 60k tol, floating bed. <laughs> ano pa lang yun, yung ano niya pa lang ah, yung Foam lang. Frame. A ah, frame. Iba pa yung foam. So, pinatanggal ko yun. <laughs> ginawa ko yung kama namin, nasa sahig na lang. So, bumili ah. akong tatlong king size. Uh, Pagka patong-patong. Para umakyat. Oo. <laughs> Pag, ba- bago nun siya bumaba eh. So, baba, ganun na lang. Sabi holy crap. Yung gastos doon. Tapos yung bahay namin na bahay ng, alam mo yun, bahay ng influencer. Maganda, Ah. well-designed. Laging bahay bata na, may mga sticker, may mga... I <laughs> mean, like, oh my uh, God. Oo. Pero ang saya. Masarap. Masarap sa feeling na nag-work ako na ganito, na may pinaglalaanan ako ng time. Mm-mm. Yun. Yun talaga. Mm. Super, super, super ganda. Kamusta naman kayo ni, ni Mrs.? Siyempre. Super, ano tol, I mean, sa akin super saya. Mm. Kasi pinupush niya ako na mag-work ng tama, tapos i-check pa rin yung kalagayan ko. Mm. Alam mo yun? Um, Tapos lagi siyang nandoon. Mm. Pagka na, na, nadadown na ako. Oo. Lagi, lagi niya ako kinakausap, ano ba, ma, ma, ano yung gagawin natin, ano yung may tutulong ko sa'yo. Lagi, siya, lagi niya in-offer sa akin niya, ano may tutulong ko sa'yo para mapaano. Oo. huh Tapos yung, ano, yung mga expense sa bahay, expenses, pag hati na kami, pagka may time na, may time talaga yung, tol, eto, January to, ano, December to January, tol, Hati na kami sa expenses. Nice. Na, mm. Nagipit ako nun. Ano sa estado mo niyan, na, nagipit ka pa? <laughs> Hindi, I mean, kasi uh. tol, i- sa akin na, ah, ito ah. Yung kinikita ko sa business, ipon na yon. Okay. Matik na yun. Para sa business yon. Para sa business, pa iikutin. So yung kinikita ko sa YouTube, nagkulang. Mm. So parang nakihati siya doon. Okay, okay. So, at, at, at, at that time, sabi ko, ito yung kinita ko sa YouTube, kulang to sa expense. Na, nag-chip in siya, ito, yeah. tapusin na. Two months na ganun. So, tumutulong talaga siya sa akin sa side by side. Mm. Ay, ayun yung na-appreciate ko, man. Like, mm. ano eh, like kasama niya ako sa high and low So, mm. super appreciate ko talaga yun sa, sa asawa yeah. ko ngayon. Like, super, super uh-huh. grateful ako. Para ka abawi do. Kasi, ayun, busy ka eh. Oh matik na yan. No? Ah, alam na yan. <laughs> joke lang, joke lang. Um, Siyempre ngayon, um, ngayon nakagaan-gaan kami. Nakagaan-gaan ah. kami. Um, so, yun. Lumalabas kami. Kumakain kami sa labas. Oo, ah, ah, yun. Nakakain ka pa ba sa labas? Wait. I mean, sa, sa Antol kasi, <laughs> hindi. Meron pa rin naman. May time. Oo. Sa, sa, pang, sa Pangasinan kasi, Tol, may isang restaurant doon. Tapos, na, paglalabas ako, face mask. Ah, um, okay. okay. Kompleto okay. talaga. Like, naka-shades. Kahit uh, small, ah. naka-shades, naka-face uh, ah. mask. Pag hindi lang makilala. Pero ang sarap na steak nila. So, doon kami uh, palagi kumakain. Pero okay. dito sa Manila, tol, hindi talaga. Uh, like, grab order, food trip uh, kami. Grab, grab, grab, grab, grab, grab. Wala eh. Inakasal ko rin si Manjin dyan eh. Hindi na nakakapag-mall eh. <laughs> Ngayon, mahirap pa. Mahirap. Uh, um, meron ng interesting na question sa'yo. Kasi na, na, nung M4, Mm-hmm. Nandun kami sa baba ni, sa hotel, sa hotel to. Pauwi na, papunta ng airport. Sa hotel, sa may reception, nako sa si Bonchan. Tapos parang na, na-mention lang niya na, ano, na-miss na niya yung, ano, uh, anak niya, pa, parang ganun. Tapos parang chiniga ko siya. At sabi niya, sobrang saya daw magkaroon ng anak. As in, ang sarap sa feeling. Mm-hmm hindi daw niya ma-describe, pero parang best feeling in the world. Hindi daw niya pagpapalit sa kahit naman. Tapos tinanong ko siya, talaga, paano, ano, paano masabing masaya? Hindi niya ma-describe. Sabi niya, try mo na lang. <laughs> Sige, sabi niya sa hmm. akin. Ay, eh, sa... May, may ganong klaseng feeling ka ba sa fatherhood mo ngayon? <laughs> sa akin, tol, um, sabihin ko sa'yo, ito, ah, hindi, hindi, hindi mo talaga ma-describe eh. Like, uh, an, totoo naman yung sinabi niya, pagod na pagod ka. Uh, mm. -huh. Tapos nakita mo yung anak mo, nakangiti sa'yo. Mm. Tapos magpapabuhat. Oo. Uh, -huh. Nakawala. I mean, di ko alam ha. Oo. Biglang, oh my God. Alam mo yun? Yeah. Understand. Tapos nakita mo yung anak mo naglalakad, yung first step niya, pag, <laughs> pagod na pagod ka, ah. nakita mo. Uh, ah, asarap ah, sa feeling. Siyempre, pagka pumatak na yun ng 18. And then, sisikuhin ko na yung sa mukha. Isang, talaga isang siko. Yakapin ko yung sa leeg. Uh, <laughs> di ba? pero I mean, sayang yeah. sa feeling. Totoo naman talaga sinabi ni, ni Bonchan. Di uh, mo ah. lang talaga ma-explain bakit ganun. Mm, okay. Unexplainable okay. siya. right. Um, yan po ang uh, malupit na podcast with Doggy. Parang, ah, alam mo, more than 2 hours na tayo nag-uusap, pero mm. parang 10 bits pa rin. Sana mayroon pa tayong susunod. Ayan, eh, pag ma- more chika in the future, yes, yes, yes. patagalin natin. Sa ngayon, um, ang huling-huling-huling tanong ay, what makes a great player? Alam mo, pag mga tipong mga back-end, mga coaches, ito yung huling question ka sa kanila eh. So para sa'yo, ano yung, na, ano talaga yung uh, naggumagawa or you know what what is the making of a great player? Ano yung nagde-describe sa isang great player? Um sa akin kasi kahit masipag ka hindi ka naman marunong ano eh ma, ano eh parang hindi mo kaya tanggapin yung feedback na binibigay ng coach sa'yo. Mm-hmm. Nonsense eh. So dapat respetuhin mo. Mag-grow ka sa person. Lagi, sabi sa'yo na mali itong ginawa mo, dapat ganto Yeah. Huwag ka na mag-counter attack na hindi kasi. Huwag oh, ka ng reason. No? Oo o oh, sige, next time, gagawin ko yan, pagbubutihan ko pa. Ayun, ta- palagi mindset. Kasi ang trabaho ng coach talaga, mm. at hindi magets kasi ng mga player ngayon. Um, ang trabaho ng coach is hanapin yung mali mo. Mm-hmm. Punahin yung mali mo. Ba't niya pupunahin yung magandang ginawa mo? uh-huh. <laughs> Di ba? Maganda na yan. Good, nice job, mm. low job, okay, appear, bam. Mm-mm. Appear tayo. Pero pagka mali, pupunay niya yun. Pupunay niya, mm. pupunay. Ang dami mali. Eh. Ayun yung pupunay niya hanggang maayos mo na. Uh-huh. Ah. Pagka perfect na yung play mo, wala na siya makikita. Mm-hmm. Maghanap na lang yan ng mali mo ulit. Kasi ayun naman talaga yung trabaho eh. Mm-hmm. As a coach, analyst, trabaho na hanapin yung mali ng player. Yeah. Daging hanapin yan yung mali. O ba tayo natalo sa game na to? Ito kasi mali. Mm-hmm. Di ba? Kahit nanalo na nga kayo sa game, nanalo tayo sa game, pero ito pa rin yung mali mo, tol. Okay. Di ba? So, yeah. kailangan niyang i-accept yung feedback palagi. All right. Ayun yung para sa akin, pagka ganun yung player, masip, ganun yung yeah. player, kahit masipag siya, kung walang ganun, nonsense. Kung masipag siya, tapos ganun, yeah. gold. Gold. Greatest. Goat. Kumbaga, meron ka bang goat? Sino bang goat mo ngayon? Sa akin yung goat ko? Woo! Um, <laughs> superhero pa, talang. Oh, goat lang. ko. Team or player? Player, player, player. Parang. Dalawa eh. Sige, sige. Sino sila? Kung duo Ay, tatlo sila. na lang. Tatlo na pala. Tatlo. Sige. Tatlo. Rebo. Understandable. Goat din yan kahit outside of Rebo, the game. Rebo, <laughs> Carl, Pew. Rebo, Carl, Pew. Sakto mga... Ay, obs... Ay, DD pala si Few, mm, no? DD, Digital Devil. Ay, actually, si Carl din, hindi rin naman Aether eh. Si hmm. Rebo lang pala Aether. Doon. Finesse siya, finesse. finesse. Oh. Hindi oh. ko sinama yung V-Wise kasi nagpapahinga na sila. Okay. Act, yung active, active hunt until mm. now. So, yun yung goat ko. Pero kung usapang hindi na active, pati ano, ang dami. Mm. Lagpas ata sampo. <laughs> uh, yung goat ko. Lalagay mo ba sarili mo sa mga goat? Hindi. Absolutely. Okay. Never. No. wala kang ano eh. No? Ikaw, ako dapat yung mag-award sa'yo eh. Tapos, uh, oh? Ah? sa'yo ba dapat yung ano, yung greater... Oh. Ay, ano, ayoko na tol. Ayo, na, ayun nga yung natrauma ako na ayoko nang... Ah, sakto pala yun, no? Oh, okay. ayoko nang pumunta doon. Ayoko nang punta sa bootcamp ng next play. Ayoko na oh, like... Oo nga, no? Season 10 nga yun, sakto. Ayun pala yung story. Oh. Nagpadala ka ng OPA doon. <laughs> Oo. Oh, Sir Justin. Teka, ay, ay, ayoko na, ayoko na. Sa, at that time, sabi ko, hindi ko yun... Sabi sa akin, Dale, boss, di ko kunin ba yung... Ah, hindi um, ko yun kukunin. Never can unhin. yun. Oh. Ah. Nakumpake. Kung okay. binigyan ako ni Munton, ay, uh, MPL, you so much. Ah. Pero, hindi naman kayo may mali. Mm. Pero, yun nga, trauma-trauma ako doon. Very well. Saan ka namin pwedeng abangan, bossing? Sa Pangasinan. Pangasinan. <laughs> Hindi, joke lang. Ah, may papromote ano, ka. I mean, wala, wala. Saan masaya na ako kung nasaan ako. Guys, subscribe na kayo kay Wolf. Yo, okay. Thank you. Palakihin natin yung channel. Okay. Yo. Pagka ma-interview niya yung mga, mga ibang player. Yo. Um, sana hindi lang nationwide. May nakita na ako, ano, gusto ko international la ah, mm, palagi. Taga, ano, makuha natin perspective of view nila. Yeah. Yun. Thank you so much, uh, Doggy. Wala abang huling shoutout kung sino man? Uh, shout, shoutout kay, ano, wala, basta. Alam nyo na, kilala nyo naman kung sino kayo. <laughs> Alright. Maraming maraming salamat. That's uh, Doggy, isang uh, legend. Kahit ayaw niyang sabihin. <laughs> thank you, man. Thank you, thank you, tol. Thank Woo. you so much. Right.